وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi takwas ga watan jimada ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina wanda ya zo daidai da tara ta Mars na shekara ta dubu biyu da sha hudu kuma kamar yadda aka saba dai shirin fatin rahama shirin ne da kan amsa tun tambayoyin da ko masu waro kuke aikowa ta kan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku kukuma kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato dai sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko ta kan sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin adireshin mu na imel a faturahma a yahoo.com ko kuma ta shafin faturahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai mana tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma sunana anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da muka yi magana a jiya akan abin da ya shafi fushi da kuma amfanin danna fushi da danna zuciya yayin da mutum ya fushi sannan mutuna Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki ya yi kira zuwa ga mummune su kasance waɗanda suke masu ginsa haushinsu masu ginsa haushinsu masu yin afuwa da rangwame da yafiya ga mutane ubangiji ta'ala ya ce wa sari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghayzi wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ta musamman daga ubangijinku da wata aljanna wadda fadinta fadin sammai da ƙasa wanda an tanade ta ne ga masu tsoron Allah waɗanda suke ciyarwa fissar ra'i wa zarra lokacin da tsaki cikin yalwa da lokacin da ake cikin tsanani kuma masu gintse fushi masu afuwa ga mutane Allah yana son masu kyautatawa wannan aya tana jawo hankalin dukkan wani mumini da cewa ya kasance cikin wannan tawaga tawagar da za ta samu gafarar ubangiji tawagar da za ta samu aljanna mai fadin sammai da ƙasa wacce Allah ya yi ta ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah da ya sifanta su da cewa masu ciyar da dukiyarsu lokacin yalwa ko lokacin tsanani sannan kuma masu haɗiye haushinsu wal kazimin al masu danne fushinsu wal afina 'anil bayan danna fushi ko masu afuwa ga mutane domin tayo mutum ya danna fushi amma ba tare da ya afuwa ko ya yafiya ba sannan Allah cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wato bayan ma sun danna fushin bayan sun yi afuwa kuma za su kyautata ma waɗanda suka bata musu babu shakka irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce da take nuna cewa mutum mai imani ne mutum mai tsoron Allah ne mutum ne mai son mai fatan ya samu kyakkyawan sakamako ko gwaggwaban sakamako daga ubangiji rana gobe kiyama shi yasa Allah ta'ala ya jera waɗannan sifofi a cikin sifofin masu tsoron sa, a cikin sifofin waɗanda aka tanadi aljanna saboda su annabawan Allah sun ba da misali babba misali fitacce dangane da haƙuri da juriya mu duba annabi ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ta'ala yake ba mu sifarsa irin sifofinsa da halayyar sai ce inna ibrahim la halimun awahun munib lalle annabi ibrahim ya kasance mai haƙuri ne mai yawan ambatan Allah ne mai yawan mai da al'amuransa ga Allah la halimun lalle mai yawan haƙuri ne mu duba lokacin da Allah ta'ala ya so ya halaka mutanen annabi lut alaihi salam yayin da suka kai wani matuka yayin da suka kai matuka wajen taurin kai da kangarewa da saban Allah da dagewa da cijewa akan kafirci da fasikanci da kangara yayin da suka cancanci ubangiji ta'ala ya saukar musu da ukuba ta bai daya ukuba ta gaba daya yayin da ya kasance gyara a cikinsu ba zai yi amfani ba wa'azi a cikinsu ba zai samu gurbi ba Allah ta'ala ya aiko da mala'ikun azaba suka zo ta suka fara wucewa ta wajen annabi ibrahim a.s. kamar yadda allah ta'ala ya umarce su kafin su je ga mutanen lot dan uwansa suka shiga gurin annabi ibrahim a cikin wata kama kama irin ta mutane ya zaci cewa baki ne daga cikin bakin da suka saba sauka gidansa nan da nan ya kawo musu kabakin da ya saba kawo wa baki irinsu sai dai waɗannan mala'iku ne ba sa ci ba sa sha yayin da ya ga hannayensu ba sa kaiwa zuwa ga wannan abincin da ya ainihin tayana da musu sai ya ji tsoro ya zaci cewa waɗannan ba mutanen kirki ba ne wasu mutane da suka zo su cutar da shi don haka abincin sama ba sa so su ci to bayan sun ga ya ji tsoro sai suka faɗi ko su suwaye suka bayyana musu suka bayyana masa hakikanin ko su suwaye suka ce ai mu manzannin ubangijin ka ne ya aiko mu don mu halaka mutanen annabi lot alƙaryar alƙaryatun annabi lot kuma mai maka bushara kai da matarka da cewa za ku haifi ishaq bayan ishaq ɗin ma za ku samu jika yaƙub to lokacin da nabi ibrahim a.s. ya samu nutsuwa ya kuma gane irin abin da allah ta'ala ya aiko waɗannan manzanni na cikin mala'iku da shi kuma ga bushara ta zo masa to a lokacin sai ya shiga tattaunawa da su yana ja in ja da su dangane da al'amarin mutanen annabi lot yana roƙon su cewa kada su halakar da su yana karin cewa mutanen za su gyaru saboda haka <clears throat> ya rika roƙon Allah ta'ala ya musu afuwa a cikin wannan suka ce a Ibrahim ka bar wannan magana A yi al'amarin ubangijinka ya riga ya zo kuma azaba ce wacce ba za a fasa ba ta riga ta zo Allah ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim yabo da cewa annabi Ibrahim mai haƙuri ne mai juriya ne mai mai da al'amarinsa ga Allah ne mai yawan ambatan Allah ne Allah ta'ala ce wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanis falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ya ibrahim arid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azaban ghayru haka ubangiji ta'ala ya labarta mana abin da ya kasance na annabi ibrahim da irin haƙurinsa da irin danna zuciyarsa da yake duk da cewa ga irin wannan taurin kai da mutane suka da waɗannan mutane suka nuna to amma yana fatan yana sa tsammanin cewa in aka kyale su watakila wa'azinsa da karantarwarsa da jan kunnensa da jan kunnen da mutanen annabi lot da mutan da jan kunnen da lot manzon da Allah ta'ala aika musu yayi musu yake musu zai amfane su amma duk da haka waɗannan mala'iku suka ga masa cewa ai al'amarin Allah ya riga ya zo kuma babu makawa sai an halaka waɗannan mutane wannan kisa abinda take nuna mana shine wato haƙuri ko danna zuciya da shi wannan annabi daga cikin manyan annabawan Allah yake da shi wanda hatta kai shi ma yana yujadilu fi amri qaumi lut yana jayayya cikin al'amarin mutanen annabi lut hakanan daga cikin irin misalai na annabawan Allah waɗanda suke da juriya da haƙuri akwai annabi hot wanda mutanensa suka rika gaya masa maganganu bakake suna nuna cewa shi mutum ne jahili shi mutum ne wawa wanda bai san abin da yake yi ba amma shi a daidai wannan lokacin yana nuna musu yana nuna musu haƙurinsa haƙuri wanda yake babba yana nuna musu cewa zuciyarsa ko ƙirjinsa a yalwace yake a buɗe yake zai iya haɗiye dukkan abin da za su gaya masa na bakar magana sun zage shi sun nuna cewa mutum ne mai ƙarancin hankali sun nuna cewa ma ɗaya ne daga cikin makaryata amma shi a lokacin kawai abin da yake kokari ya nuna musu ba wai ya rama zagin da suka yi masa ba ba wai ya sifanta su da da mummunar sifa irin yadda suka yi masa ba abin da yake kokari ya nuna musu cewa shi mai gaskiya ne cikin abin da yake zo ya zo da shi na sakon Allah kuma shi ba makaryaci bane Allah ta'ala ce wa ila adin akahum huda qala ya qaumi abudullaha malakum min ilahin ghayru afala tattaqun قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين Allah ce zuwa ga mutane zuwa ga adawa muka aika dan uwansu annabi Hud yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba ku ji tsoron Allah ba sai ainihin manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka rika cewa inna lana raka fi safaha lalle mu muna ganin ka cikin wauta wa inna lana zunnuka minal kadhibin kuma lalle mu haƙiƙa ma muna daukan ka cikin makaryata wannan bakar magana da suka gaya masa bai fuskance su da wata irin wata bakar magana irin tasu ba sai yace ya qaumi laysa bi safa ya mutane na ba wauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dai manzo ne daga ubangijin halittu uballighukum risalati rabbi ina isar da muku da sakonnin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne kuma mai amana amintacce gare ku to wannan yana nuna maka irin haƙuri da shi wannan annabi ya nuna haka shi ma annabi nuhu alaihi salam yayin da mutanensa suka karyata shi suka zage shi suka gaya masa bakan magana shi a wani lokaci bai mayar musu da bakar magana ba laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi abudu allaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azab yawmin azim qala al mala'u min qaumihi illa inna lanaraka fi dhalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun Allah ce mun aika wa mutanen mun aika nuhu zuwa ga yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin da za ku bautawa ba shi ba ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma sai manyan mutane daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi zalalin mubin mu fa muna ganin ka cikin wata bata mabayyaniya bai ce ku ma batattu ba ne ko ku ne dai batattu sai ya ce laisa bi zalala ni dai ba batattu tare da ni walakin ne rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin halittu uballe risala risalati rabbi ina isar muku da sakonnin ubangiji na wa ansahu lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun wato kuma na san wani abu daga Allah abinda ku ba ku sani ba waɗannan mutane waɗanda suke fuskantar annabi nuhu da annabi huru alaihissalam manyan mutane ne na gari wanda su ne mutane su ne waɗanda ake ganin su masu daraja masu faɗa aji waɗanda suke cika idanu su ne suka fuskance shi suke cewa ba su yadda da shi ba ina lanaraka fi zalalin mube shi mu muna ganin ka cikin bata mabayyani mutanen annabi nuhu shi mutanen annabi hud kusan annabi nuhu kusan duka mutanensa sun kafarta sun gaya masa irin wannan maganganu mutanen annabi nuhu annabi hud ciki akwai wanda suka yi imani da shi wasu ba su yi imani da shi ba don haka waɗanda suka kafirce daga cikinsu sai suka daga cewa inna lana raka fi safa wa inna lana zunnuka min alkazibin shi yasa Allah ce qala almala'u allazina kafaro min qaumihi to waɗannan duk misalai ne wanda suna nan da yawa a cikin alkur'ani da suke nuna yadda annabawa suka yi haƙuri suka yi juriya suka danne zuciyarsu yayin da suke fuskantar mutanensu waɗanda suka kangare a lokacin da suke gaya musu baƙaƙen maganganu suke zagin su suke bacin su wanda haka ya kamata dukkan wani mai koyi da annabawa yayi yayin da yake kokarin nuna wa mutane abin da ya dace su yi da abin da bai dace su yi ba ya zama mai faɗaɗaɗɗiyar zuciya zai iya haɗiye dukkan wata bakar magana da za a gaya masa dukkan wani zagi da za a yi masa kada ya ce shi ma in an zage shi ya rama da zagi in an masa bakar magana ya rama da bakar magana ya kasance abinda yake gabansa shine yadda zai fito da gaskiyar da yake kokarin mutane su fahimta wani ita ce tarbiyyar ta alkur'ani ita ce tarbiyyar da Allah ta'ala da manzansa suka yi wa mu'mini na wannan mu na farko a wannan mako kwanci mu mutu farko a wannan mako ta fito ne daga lawal m ibrahim gezawa duka cewa da allah malam bayan kasancewar halittar dan adam mala'iku aljanu da kuma dabbobi shin akwai wasu rauhanai idan akwai yaya suke kuma ina suke kuma da mai aka halice su menene kuma bambancin su da sauran halittu ah, magana wasu rohanai ko wani rohani wannan duk magana ce ta wasu waɗanda suke so su fake da wasu kalmomi da mutane ba sa fahimtar ma'anarsu su cuce su ko su damfare su su masu cewa ruhanai suna cewa wai rohani shi aljani ne amma mutumin kirki wanda yake taimakawa mutane wanda su ma yake taimaka musu abinda suke faɗa wa mutane shi ruhani ne yake gaya musu ko magungunan da suke ba mutane ruhanai ne suke gaya musu wai dan kada a ce suna mu'amala da aljanu duk da cewa sun yarda ruhani ɗin da suke faɗa aljanni ne to babu shakka akwai aljanu Allah ta'ala ya gaya mana akwai aljanu ya yi maganar aljanu har ma sura sunanta sura ka cokam cikin alkur'ani sunan suratul jinni haka babu wanda yake shakkar cewa akwai aljanu idan mutum ma ya karyata samuwar aljanu to wanda ya kafirta domin ya karyata abinda alkur'ani ya tabbatar aljanu kuma a cikinsu akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba na kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin aljanu sun zo sun yi imani da shi sun masa mubaya'a sun ka dauki da awarsa sun je sun yi ta kira kiran mutane zuwa gare ta cikin al'umma ta aljanna wa istarafna ilayka nafar min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin Allah ta'ala yake cewa ka lokacin da lokacin da muka turo maka wani bangare na aljanu wanda yastami'una alqur'ana suka zo suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu yayin da suka halarto gurin karatu suka ce ai shiru kowa ya shiru yayin da aka gama karanta shi wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim suka koma zuwa ga mutanensu suke cewa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi Musa alaihissalam wato bayan attaura wanda yake kira yake shiryarwa zuwa ga gaskiya da kuma tafarki wanda yake madaidaici ya kawo mana ajibu da'iyar lahar har zuwa ƙarshen ayoyi suka ci gaba da kiran mutanensu zuwa ga abin nan hakanan surat suratul jinni qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih wa lan nushrik bi rabbina ahada kaga wannan duk tana nuna mana cewa aljanu akwai mutanen kiri akwai na kiri to sai dai cewa mutumin da yake ta'amuli da harka ta bokanci ko duba ya yi da'awar cewa wai shi da ruhane yake yi wannan karya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana batun aljanu waɗanda suke satoji daga sama ta kusa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul jinni suna satoji suna zuwa suna gaya wa wato abokan harkarsu abokan hulɗarsu daga cikin mutane daga cikin bokaye in sun ji gaskiya guda ɗaya sai su kawo musu ita su kuma a daidai lokacin sai su haɗa ta da ƙarya 99 suke ɗari su gaya wa mutane to idan abin nan na gaskiya guda ɗaya ya tabbata to sai a yadda cewa ƙarya 99 da suka faɗa isa ma gaskiya ce wata rana za su tabbata annabi ya faɗi wannan Allah ta'ala ya gaya mana cewa shaidanu suna zuwa wannan kunna na ƙodomin ha maqaida lissan fa ya sami wul'ana ya jin lahu da. rasada can sukan je su zauna su saurara ba ma abin da yake musu barazana bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ta'ala ya cika sama da masu tsaro mala'iku da suke tsaranta da kuma taurari na tsaro A wa'anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba Allah ya gaya mana to waɗannan su ne za su ɗauko kalmomi su iya sato kalma idan ɗaya daga cikinsu ya samu kuɓuta ya zai jefa a kunnen wani boka shi kuma ya gaya wa mutane ya ce ai abu kaza zai faru to in yayi ƙarya in ya faɗi ƙarya gaskiya guda ɗaya ta faru to sai a yadda cewa da abin da ba yake faɗa gaskiya ne don haka sai suke suna a ta'amuli da ruhani wasu kuma karya suke yi za su zo suna batun bugun ƙasa ne ko suna batun da'awar ilimin gaibi cewa sun san wani abin da yake boye wani abin da yake faki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hina na warafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda zai zo ga boka ko dan duba ya yarda da abin da yake gaya masa to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani Allah ta'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kace babu wani wanda yake sama ko ƙasa da ya san gaibi in ba Allah ba to in wani ya zo yi da awar shi ya san gaibi to wannan kamar yana ta fadar Allah ne da yace la ya alimu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah shi yasa annabi yace kad kafara bima unzila ala muhammad haka babu batun wai mutum ya fake da sunan wasu ya ce wai ruhane ne Allah ta'ala ya gaya mana cewa a ranar gobe kiyama lokacin da zai tara mutane da aljanu ya ce wa aljanu eh, ya ma'asharar jinni kadis taksartun min al-ins kun batar da mutane ya ce Allah ta'ala ya ce wa aljanu kun batar da mutane da yawa fa qala ya min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa nan ajalana zai ajjalta lana ce a'a sai mutane su ce a'a ya ubangiji mun dai jiyar da juna daɗi sashin mu ya jiyar da sashi daɗi wato mutane waɗanda suke karkatattu sun taimaka wa aljanu ta hanyar yin abin da aljanun suka bukata daga wajensu na karkacewa hanyar Allah ta hanyar hada Allah da wani ko yin tsafi ko yin shirka ko yanka wasu dabbobi ko ma yanka wani bangare dan adam a bawa wasu wanda ake cewa masa aljanu su kuma waɗannan aljanun suka taimaka masu kuma waɗannan wajen cin su biya bukatar su Allah ce to duk kuje qalan naru maswaakum na fiya duk kuje ku shige wuta wuta ce matattararku kuma a ciki za ku zauna har abada saboda haka shi aljan ba zai taimaki wani ba haka kawai ya zo ya tunkai masa hidima sai idan shi ma zai hidimta wa aljanin hidimta wa aljanin kuma a nan shi ne ya rika yi masa abin da yake na saban Allah to a lokacin shi kuma zai samu taimakon aljanu din za mu ga a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kaka babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa aljanu ya rika sa su suna yi masa wani abu mai amfani idan aiki zai yi din nisan guri sai dai aiki sahabinsa a tsora shi akan doki a ce je isar da wani sako duk sakonnin da annabi sallallahu alaihi ya aika sahabbai yake aiki ba inda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya aiki wani aljani ba inda annabi sallallahu alaihi ya shiga wani yaki ya nemi taimakon aljanu duk da ga a cikin su akwai wanda sun zo sun yi imani da shi sun yarda da abin da ya zo da shi to da a ce akwai wani wanda zai sarrafa aljanu bayan annabi suleiman to da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana da wannan matsayin da Allah ta'ala zai ba shi ikon ya sarrafa aljanu to amma saboda a cikawa annabi suleiman bukatarsa da yace rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta mu annabi suleiman yace ya Allah ka gafarta mu ka bani wani mulki ka yi min kyauta da wani mulki wanda bai cancanta ga wani ba bayana wato wanda ba za ka ba ma wani bayana domin kai ne mai yawan kyauta to saboda Allah ta'ala ya cika wa annabi Suleiman wannan buri ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bai sarrafa wani aljani ba ba wani aljani lokacin da ya kama aljani ya sake shi yake cewa da na ga dama da sai in daure shi a jikin dirka daga cikin dirkokin masallaci har 'ya'yan Madina su zo su gan shi da safe to amma sai ya sake shi saboda ya ce sai na tuna addu'ar ɗan uwana suleiman rabbi habli mulkan rabbi rabbi gifirli wa habli mulkan layan bage li hadin min to kaga wani yanzu ya zo ya rika da'awar cewa wai shi akwai wasu ruhanai da suke harka da su suke hulɗa da su suna yi masa kaza suna yi masa kaza wannan ko da ya kasance inda gaske yake yana ta'amuli da aljanu to yana bautar su ne in kuma ba da gaske yake wato ka dan damfara ne dan fowan nayin ne kawai da illa iyaka ya fake da kalmar ruhani domin mutane su yarda da shi su amince masa domin wani sai ya dauka ruhanin ma wani mala'ika ne amma in ka tsitse shi sai ya ce ruhani mutanen kirki ne cikin mala'iku to wannan babu shi ba kuma gaskiya bane duk wanda yake wannan da to a sani cewa wani ne wanda ya waje ba a guje masa to sai tambaya ta gaba da fito daga abdurazak uba musa wani ke cewa malam ina so a yi min karin bayani game da hadisin da ke cewa idza mana imamu fa aminu to kuma sai na ga da zarar liman ya ce wala dalilin sai ma musu ce amin kafin kuma liman din ya faɗa yaya abin yake ne to babu matsala haka abin yake hadisin abu huraira akwai shi a bukhari akwai shi a muslim hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman ya ce amin to ku ce amin wanda duk amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam wala dhallina fa ghayrul maghdubi alaihim wala dhallina fa qulu amin idan liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin to ku ce amin sai fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam yace al imam yaqulu amin mala'ika taqulu amin yana cewa amin mala'iku suna cewa amin to abinda hadisin suke nunawa cewa yayin da liman ya kai ghairul maghdubi alaihim waladdallin a daidai wannan lokacin shi ma yake cewa ai amin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za qala al-imamu al-imamu yaqulu amin a wata ruwa idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin yaushe liman yake cewa amin idan ya kai rayil maghdubi alaihim waladdallin don haka idza ammana al-imamu ba yana nufin in ya gama cewa amin kai kuma zaka fara taka ba ba haka ake nufi ba shi yasa sai ka hada hadisan duka biyu yaushe liman yake cewa amin shine idan yace walad dalin shi yasa wata riwaya tace idan yace walad dalin ku ce amin saboda daidai lokacin zai ce amin kai ma daidai lokacin zaka ce amin a daidai lokacin mala'iku suke cewa amin to idan fadar ku amin ta gaure da ta mala'iku sai a gafarta maka wannan shine abin da ake nufi don haka ba daidai bane da wanda yake bin liman ya riga shi fadar amin su faɗa tare ba kuma daidai ba ne ya bari sai liman ya gama sanda liman yake faɗa sannan mala'iku suke faɗa shi kuma an ce za a gafarta mashi idan amin ɗinsa ta dace ta gauraya da ta mala'iku idan ya kasance ya bari har liman ya gama faɗar amin ɗinsa to kamar ya bari ne mala'iku sun gama faɗar tasu don haka shi zai zama tashi ihu bayan hari zai faɗe ta ne bayan an riga an gama mala'iku sun gama faɗar tasu don haka wannan alkawarin da yake ƙarshen hadisin ba zai same shi ba don haka dai wannan hadisin yana nufin cewa kada ka riga liman faɗar amin kada kuma ka jinkirta sannan shi maliman yana fadar amin ba kamar yadda na mazhabar maliki ke cewa shi ba cewa amin ba yana fadar amin saboda hadisan da suka zo da wannan iza amana al-imamu fa aminu a wajen ruwayar al-mala'ika al-imamu ya kulu amin yana fadar amin don yi fada daidai lokacin da zai fara amin da ya ce wala amin zai ce haka da ya ce wala dalil kaga tare za ku fada amin din ne abin da hadisan suke nuna to ce sakon Ismail Muhammad wanda yake cewa malam dan Allah ina so a yi min cikakken bayani game da ayar nan cikin surat Yunus wanda ke cewa falyoma da bi ta kuna liman kalfaka aya wasu na cewa jikin fir'auna da ake gani a masar yanzu ba fir'auna ne na zamanin annabi musa ba to wani aya a cikin surat yunus lokacin da fir'auna da rundunarsa suka bi annabi musa da jama'arsa Allah ta'ala ya nutsar da su a cikin ruwa hatta a daraka al-gharq qala amantu annahu la'ila ilaha illa allazi amanat بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آه، أنا وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بودنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ألا تألا يتي فرعون دشيد متاناس سكب النبي موسى عليه السلام وسكك سكا موسى ta iza adaraka hulgarak har lokacin ينسي ya nutse cikin qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il a lokacin fir'auna da ya ga mutuwa gadan gadan ta lurka ko shi ta nufo shi sai yake cewa yayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi yanzu yana cikin masu min kauya aka ce da shi a al'ana sai yanzu wa qad asaita bayan kai gazarka kai aika aikarka kunta minal muslimina ka kasance cikin mabarnata falyawma nunajjika bi badanika a yau zamu tsirar da kai zamu tsirar da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayan ka. abdullahi dan abbas yake cewa Allah ta'ala ya fito da gawar fir'auna eh, kan ya fito da shi kan tudu saboda mutanensa banu isra'il mutanensa kiftawa waɗanda suke ganin kamar shi Allah ne suke bautarsa su don shiga shi a mace don haka ubangiji ta'ala ya nuna musu wannan dan su zama aya gare su ayar ba ta nuna cewa gawa fir'auna za ta yi ta zama har zuwa yau ayar ba ta nuna haka ba liman khalfaka waɗanda zai baro baya suwa ya baro a bayansa lokacin da ya biyo annabi musa salam ya baro jama'arsa waɗanda yake ce musu shi allah ne yake ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bautawa ba allah kuna da wani abin bautawa ba ni ba waɗanda yake ce musu ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin kuma fi ɗaukaka to waɗannan mutane suna nan ya baro su a gida ya biyo annabi Musa da mutanansa don haka a yau ga shi Allah ta'ala ya halaka shi ga gawar shi nan an ganta kamar yadda take da kamanninsa cikakku ta yadda da suke zaton Allah ne babu abin da zai iya taba shi ga shi yau a mace inda Allah ne ya zai ya mutu ya zai ya halaka wannan sa zama aya gare su su fahimci cewa a shaidu abinda yake gaya musu ƙarya yake yi abinda yake gaya musu ba gaskiya ba ne don gashi a mace kuma gashi shi ɗin ne da a ce shigewa ruwa ya ɓace to a iya cewa ya tafi ne bai dawo ba a ci gaba da bautarsa a matsayin yana nan dare kawai dai bai dawo ba ne har yanzu amma idan aka zura gawarsa nan ga yadda take kuma ba tare da an ga canji tare da ita ba da zai iya canza mata kama to wanda zai tabbatar da cewa eh ba Allah din bane saboda kaliman khalfaka ba yana ba lalle yana nufin cewa dukkan wani mutum da zai zo bayan sa sai ya ga sai ya ga gawar annabi hmm, sai ya ga gawar fir'auna ba tunda a sanin mu cewa tarihin sahabbai kakaf babu wani sahabin da ya ce ya ga gawar fir'auna da sahabban nan su suka yi fat su suka yi fato su suka su suka bude masar su suka shiga da musulunci masar karkashin jagorancin amr ibn al-as sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama su suka shigar da musulunci masar amma babu wani wanda aka nuna masa yace ya ga gawar hakanan tabi'ai hakanan atba'u tabi'in hakanan malamai manya-manya da suka zo babu cikinsu wani wanda ya ce shi ya gagawar fir'auna da a ce liman khalfaka ana nufin duk wani wanda zo baya da duk waɗannan sai su gani sai daga baya aka gano wata gawa wadda ake cewa gawar shi a gawar ramses assani wanda shi ne wanda ya zamani da annabi musa wasu ce ba ita bace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu kasa na cinye jikinsa ba abin da yake bari sai azabu ajabu zana wato wani dan kashi wanda yake a kasan sa wanda ta kansa ne ta kansa ne Allah ta'ala yake mayar da halittu gaba daya to wannan ya kunshi kowa da kowa har shi fir'aunan kansa babu abin da yake nuna cogaciya da gare shi to in ma uh, akwai wata gawa yanzu da ake nuna ana cewa fir'auna ne ba abu ne da mutum zai tabbatar ba ya yi jazumi ya ce tabbas wannan shi ne fir'auna ɗin kuma ya hujja da wannan aya zama wannan aya ba ta zama hujja ta cewa gawarsa tana nan a ajiye ba aya aya ba ta nuna haka ba cewa ta yi lita kuna liman khalfaka liman khalfaka waɗanda ya baro bayansa ta kula liman khalfaka aya ba li jami'in nasi ba in li jami'in nasi ne da kowa sai ya gani da sahabbai da suka shiga sun gani kafin sahabbai waɗanda suke garin da sun yi tabar labarin sun ganta da bayan su an ci gaba da ganinta amma har zuwa yanzu ba kowa ne ya gani ba saboda kaliman khalfaka ba ta ɗaukan dukan mutane tana ɗaukan waɗanda ya baro a gida kuma haka abdullahi dan abbas ya fassara ayar da shi da wasu daga cikin magabata kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu kasir kaiwa sun ce Allah ta'ala ya ya fito da gawarsa kan tudu shine jika faramahu Allah ala najwatin min al-ard najwatin min al-ard shine murtafa'in min al wani tudu na ƙasa Allah ta'ala ya jiho da gawansa a gurin kan tudu yadda kowa zai hango shi daga nan kuma Allah ta'ala ya san yadda ya yi da shi waɗanda dai suke a lokacin sun zo sun ga zawar tashi sun gane cewa ashe duk maganar da yake faɗa shi Allah ne ƙarya yake don gashi nan gashi gashi kowa yana ganin shi a mace a aya din ta tabbata shi yasa Allah ce da yawa daga cikin mutane suna gafala daga ayoyinmu sai tambaya ta gaba da ta fito daga zaliya ismail da wata ke cewa shin menene farkon lokacin sallar walaha kuma yaushe ne yake karewa lokacin sallar walaha tana fara daga shuruqus shams wato lokacin da rana ta hudo ta yi haske wato ta hudo da safe ta yi haske daga lokacin ake fara walaha har zuwa zawali idan rana ta yi zawali to azhar ta yi haka lokacin walaha ya kare to sai kin da ke cewa malam mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya mata kuma kafin ya rasu yana iya iyakar kokarin tarbiyyantar da su amma ba rasuwarsa suka fandare shin yana da alhaki ga laifukan da suka aikata daga ladidu usman to abinda dai ake bukata shine mutum ya kokari ya bawa ya'yansa tarbiyya lokacin da yake da rai ya kokari ya sanar da su ya karantar da su ya ilmantar da su abinda suke yi daidai ya karfafe su abinda suke ba daidai ba ya hana su shari'a kuma ta Allah ce na la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ya sha. Allah yana cewa ba ka shirye da wanda ka ga dama Allah ta'ala shi ke shirye da wanda ya so haka shirya ba a hannun mutum take ba a hannun Allah take kai abin da yake a hannunka shine ka karantar in alayka illa bala haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako wannan shine wajibi akan ka to haka kowanne ma mai tarbiya mai karantarwa mai da'awa abin da yake kansa shine iya bakin kokarinsa kuma ya addu'a Allah ta'ala ya sa abin da yake faɗa din ya shiga zuci a aiki da abin da yake faɗa idan mutum ya ji ya yi aiki da abin da yake faɗa shi kenan idan bai aiki da abin da yake faɗa ba Allah baya kama shi cikin annabawa ma an samu irin wannan annabi nuhu ga ɗansa ya zama kangararre lokacin da Allah ta'ala ya ce wa annabi nuhu ya hau shi da iyalansa da waɗanda suka ima da shi su hau jirgin ruwa Allah zai sako da da ruwan tufan da zai cinye duniya a lokacin ko zai cinye mutanen annabi nuhu a lokacin a lokacin ya nemi ɗansa ya zo a shiga da shi ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ka zo ka shiga jirgin ruwa tare da mu kakka zama cikin waɗannan kafirai amma duk da haka sai ya ƙi kala sa'awu ila jabalin ya asimu ne min ma ni zan je in hau dutse kawai dutsen nan ma zai iya kare ni ana la asima min amri illa man rahim fa hala bainahum al-maut fa kana min al to daga baya na nuhu yake cewa to ya Allah kai wa kai mun alkawari ni da iyali na ka kutar da ni kuma gashi ɗana yana daga cikin iyali na wa inna ibni min ahli Ɗana yana cikin iyalai na ne Allah ta'ala yake cewa innahu laysa min ka ahlika innahu amalun ghayru salih wannan ya fita daga cikin iyalanka domin aikinsa ba mai kyau ba ne. to kaga idan annabin Allah ya samu cikin 'ya'yansa wani wanda ya kangare kaga ba za a ce annabi Nuhu anan yayi wani abu na laifi ba cewa ya aka yi ɗansa ya kangare tunda an shirya ba a hannunsa take ba sauraka kowa ma za a iya samun wannan a cikin abinda dai ake so mutum ya sauke nauyin da yake kansa don haka bayan rasuwarsa ko da da ransa ne ma in wani ya kangare ba yadda zai yi ba wai ma sai ya mutu ba to ballanta fa kuma ya mutu wannan ba a ba a cewa lokacin da kake nan kana ganin abin da suke amma baka nan kamar yadda annabi Isa alaihi salam lokacin da Allah yake ce masa anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah ya ce Allah na kuma kiyama ce yanzu daman kai ka ce wa mutanenka su bauta maka kai da mafiyarka ba Allah ba Nabi Isa ce ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka bai yiwa in faɗa musu abinda da ba na ba ni ba abin na gaya musu sai abin da ka umarce ni in gaya musu na ce da su su bauta wa Allah Ubangiji na Ubangijinsu ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sanda nake cikin su ina ganin abin da suke yi ina tsawatar musu idan suka yi ba daidai ba ina gaya musu daidai falamma tawaffaitani lokacin da karɓi raina kunta anta raqiba alaihim kai ne mai sa ido kai kasan me suke yi wa anta ala kulli shay'in shahid kai halarci kake kasan dukkan abin da yake gudana kaga ana annabi Isa alaihi salam sai ba da uzurin da cewa lokacin da yake dare yana ganin abin da yake iya magana a kansa amma bayan rasuwarsa nan ba abin da zai iya yi to haka ma mutum bayan rasuwarsa ba abin da zai yi dangane da kyautatuwar 'ya'yansa ko tsayawarsu akan tarbiyya don haka wannan ba zai cutar da shi ba in Allah wani ke cewa shi kuma aure yake sanyi amma iyayensa sun ce sai yayyansa sun yi kafin shi yayi da ka yake so malam ya bai wa iyaye shawara akan irin wannan ba daidai bane idan yaro ya ya girma kuma ya zama kai munzalin aure kuma yana son aure a hana shi musamman ma in aka kula cewa rashin yi masa auren zai jefa shi cikin wata larura zai jefa shi cikin wata hanya mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ya ma'ashar shababi man safa minkum alba'ata falyatazawwaj ya ko tattara samari wanda duk yake da iko cikin ku ya aure to yaro yana da ikon da zai ya aure zai iya rike matarsa kila ma ya samu istana'arsa me zai sa a ce sai yayyansa sun yi ba sharaɗi ba ne sai wa yayi ta yi wannan ya zama baya da sha'awar yin aure ta yi zama yana da larura ta yi ta yi abubuwa da yawa sukan iya sa shi ya ji baya san auren shi kenan shi wannan sai ta zama haka ba aure saboda wancan ya kaci ya tsara hanyar wannan ba daidai ba ne sawa'un namiji ne ko mace ce wanda duk aka ga cewa yana sha'awar aure kuma akwai yiwuwar a yi masa auren to gara gara a yi masa yin wannan shine bin ah, umarni na shari'a rashin wannan shine saba wa umarni na shari'a don haka idan har ya kai munzalin aure yana kuma bukatar aure kuma akwai yiwuwar a yi masa auren kuma watakila ma yana dan abin da yake zai rike matarsa to kada a hana shi yin aure a ce yansa sun yi haka ma in mace ce ita ma ta kai munzalin aure tana iya ta zauna zaman aure kada a hana ta ce yanta sun yi in aka yi haka to an masa ba a kyauta musu ba sai sakon Musa Umar wanda ke cewa shin wace mu'amala ce aka amince musulmi ya yi da kare a musulunci to an yadda mutum ya rike karen farauta an yadda mutum ya rike karen kiwo an yadda mutum ya rike karen gadi da zai masa gadi sai ita ce mu'amala da aka yadda bayi da kare ko farauta ko kiwo ko gadi an yadda mutum ya ajiye wannan an haramta sayar da kare an haramta cin kudinsa bai dace mutum ya zama sana'a sai da karnuka ba ah, ko da an ce a yi amfani da su wajen gadi ko wajen abin nan ba daidai ba ne kuma a raka sai da su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da zo hadisi na ha'an saman eh, kalbi wa hulwan alkahin wa bahar albazi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana a ci kudin kare da kudin bokanci da kudin karuwanci haka haka annabi ya hada su ɗaya da mai cin kudin sana'ar kare kamar matar da take karuwanci ne tana ce da hanyar karuwanci daidai yake da mutumin da yake daidai yake da mutumin da yake eh, bokanci yana ce ta hanyar bokanci sauraka an yadda a rike kare na farauta an yadda a rike kare da zai yi gadi an yadda a rike kare da zai yi kiwo sai tambayar da ke cewa dan Allah menene hukuncin matar da ta gama al'adarta kafin ta wanka kuma mijinta ya kusance ta Allah ta'ala yana cewa ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وتؤلى تعالى هنا تشوى سنة تنبيك غمد هيلة قل هو أذن ka ce haila ƙazanta ce fa tazulun nisa fil na ka ku kauracewa wato saduwa da mata lokacin da suke haila wala taqrabuhunna ka kusance su ta hanyar saduwa hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki har jinin ya dauki fa idza taqaharna to bayan jinin ya dauki kuma in suka yi wanka fa mai min haythu amarakum Allah to a lokacin sai ku sai ku zai ke musu kaga bayan daukewa jini Allah ta'ala sai da ya cuta hatta ya tsohorna sai ce kuma idan ta tsaharna ashe ba a san a jewa mace bayan jininta ya dauke har sai ta yi wanka saboda Allah ya kira wannan haila din da take fita a gabanta ya kira wata najasa haka abinda zai dauke mata wannan aza din shine wannan wanka din da za ta yi to da mutum zai yi haka ba a cewa sai ya yi kafara ba a cewa sai ya bayar da wani abu illa iyaka dai a ce ya saba umarnin Allah ya tuba ya istighfari ya nemi Allah ya gafarta masa kuma ya gujewa komawa zuwa ga wannan akwai hadisin da yazo wanda yake cewa idan ya zai ke hadisin Ibn Abbas cewa in ya zo matarsa tana jini bai dauke ba zai bi sadaka da dinari idan kuma ya dauke ba ta yi wanka ba ya zo mata zai sadaka da nisfu dinar amma hadisin bai inganta ba hadisi ne ruwayar abdulkarim ibn abdul mukharik wanda malamai sun raunana shi saboda haka ba za a yi aiki da wannan hadisi ba ana idan har jininta ya dauke to wajibi ya haƙura ta yi wanka in kuma har ya zai ke mata ba ta yi wanka ba to ya yi laifi don ya sabawa ba iza ta tsaharna sai ya tuba ya nemi Allah ya fi masa sai tambaya da ta fito daga abubakar musa wanda yake cewa shin akwai hujjar da ta wa mutum damar ya ja matarsa sallah a cikin gida to al'asulu ne namiji ya je masallaci wani ita ce doka namiji ya je masallaci mace kuma ta yi sallah a gida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa sallan mace a gida ta fi. cewa la tamna'u Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna ku hana mata zuwa masallatai na Allah amma su yi sallah a dani su yafi musu alkhairi amma shi namiji abinda ake bukata shine ya je masallaci ya yi sallah tare da masallata shine za su ga Allah ta'ala na ka umar raki'i ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ma'ana ku yi sallah cikin jama'a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin sahihaini hadisin uh, Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ku yayi kusa ya sa ayi iqamar sallah ya sa wasu su je siyo itace ya je ya samu mutanen da ba sa zuwa sallar uh, ba sa halatta sallar isha'i tare da shi ya kona da jinsu ba dan yara kanana da mata ba a shekara kamata ya zama na wanda ba mata ba sun fito yara kuma suna gida to in har akwai wani sabab akwai wani dalili da zai sa miji ya yi sallah a gida kuma matansa da suka bukaci ya ja su sallah babu komai don ya ja su sai ya jan su amma kai ya mai da wannan shi ne ka'idarsa da zama da rayuwarsa kakaf haka yake yi amma idan ya zama na ko a inda yake ko masallacin yana nisa ko ba ba ba ba ba ba ba kwanciyar hankali akwai abin da ya shafi tsaro rashin samun tsaro ko wani abu irin wannan da ba zai za iya fita ba to a daidai wannan lokacin ba laifi don ya yi yayi sallah da matansa a cikin gida babu abin da zai hana haka yau ne yake cewa malam shin ya halitta mutum yake bin wani sallah idan bai gamsu da yadda yake gudanar da sallar ba sako daga abdullahi mazaunatanku to idan har wato yana yin sallah ba yadda aka ce ai ba wato shi yana da ilimi ya kula cewa sallar saba daidai yake yinta ba kotun daga karatun fatiha ya kula cewa baya iya karanta fatiha daidai yana kurakurai manya-manya a cikin karatun fatiha ko bai iya ruku'u ba to babu shakka wannan ba za ka bi shi sallar ba za ka bi shi sallah ba saboda sallar ka tana tare da ta limaminka eh, idan ya kasance limamin ka bai san abin da yake yi ba kuma a haka ka yadda ka bi shi sallah haka to ka yi abin da yake da gangan idan kafin ka sani ka bi shi ba a ce ka yi bincike ba da farko ya yake yi bayani ba ya yi amma in ka kula cewa daga baya cewa ka kula baya karatun fatiha daidai ba kuma kurakuran da yake ba kanana ne sai kurakuran da ana iya jure musu ba ya faɗa wasu haruffa daidai kamar ha zai mata faɗar ha misali rahman rahim misali zai ce wannan ba zai cutar ba ko yadda wasu daga cikin abin da ba sa iya faɗar ba sai su mata faɗar la wannan ba zai cutar ba amma in yana manya-manyan kurakurai irin wajen siratar lazina an amta alaihim zai rika ci an amtu alaihim kaga ma'anar kwata-kwata ta canza an amtu alaihim ya nuna shi mai musu ni'imar ba Allah ba to yana irin kurakurai wanda za su fitar da alkur'anin daga hayyacinsa daga ma'anarsa to wannan bai dace ya bai shi sallah ba ko ya ga cewa bai iya ruku'u ba ne ruku'u haka ba kuma wata larura ba ce haka kawai dai shi iyawa ce bai yi ba ko bai iya sujjada ba ko baya cika sujjadar yana kotan kuciya to wannan bai kamata ya bi shi sallah ba in ma shi ne limamin sa unguwa to ya sake wani limamin tunda galibi za ka samu a unguwa akwai sama da masallaci daya sai ya sake wani kuma in akwai yadda zai yiwu ya faɗakar da su waɗanda suke da faɗa a ji a gurin su sake liman to a sake ɗin shi ya fi don bai dace a bar wanda bai iya ba yana kamar ka danka mota ce cike da fasinjoji ga wanda bai iya tuki ba a ce kuma rika tuka su kaga kamar kayar da halaka su to bai dace a bar shi ba abinda yake yi ma ya fi wancan haɗari gara ma wanda za ba wa direban da bai iya tuki ba ya tuka wannan halaka ce ta nan duniya amma wacin halaka ce ta addini gaba ɗaya ita wannan ta fi matsala saboda haka kana iya barin saka je ka nemi wani wanda ka fi kai da cewa ya san abin da yake gaske wannan hudun liman yake cewa malam wani hukuncin mutumin da yake yawan kawo ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya rika sha'awar aikin ba sai kuma sai ya ce suna burge wato masu aiki da hadisan da ayoyin ko masu aikin saba shi yana kawo ayoyi da hadisai da suke hani amma kuma shi yana sha'awar aikata saban mhm, kuma yana cewa masu yin aikin saban suna birge shi a to wannan akwai matsala Allah ta'ala yana cewa ta an-nasa bil birri wa fusa ku. wa an tun al alkitab afala akilun akwai rashin hankali Qur'ani ya nuna wannan rashin hankali ne ka rika sa mutane suna su rika yin aikin alkhairi amma kai kana manta kanka watan sauna kun kuna manta kanku wa antum kitab allati alhalin kuna karanta littafi wato kuna karanta abin da yake nan gaban ku na ilimi allati afala ta'qilun ba za ku hankali ba ashe ka za mu hankali baya wannan mara hankali shi yake wannan annabi sallallahu alaihi ya nuna tsananin azabar da ake wa mutumin da yake umarni da kyawun abu yana sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin da za a sa 'yan wuta a cikin wuta zai zama wani mutum hanjin cikinsa yana jan ƙasa yana ta zagaye hanjin cikin nasa ɗan wuta su zo su zagaye shi sai su ah, ba wani bane ba kai ne kake ce kake mana umarni da kikkiawan abu kake hana mu mummuna yace ni ne illa iyaka ni ina umarta ku bana aiki da abin da nake ce sannan kuma ina hana ku ni ina sabawa wato ni in na hana ku sai in yi annabi hudu yana cewa ma uridu an ukhalifa kun idan ma an hakum an ba na ba so na ne in ga na hana ku abu bani na je na yi haka wanda ya sani ya take saninsa ƙubarsa ta fi tsanani sama da wanda bai sani ba ne shi wannan ya sani amma ya yi da ganganci shi ne aikin da abinda ya halaka yahudawa shi ne abin da ake kira algai ba abdalal ba abdalal shi ne ka mutum ya rika yin abu da ka bai sani ba bisa jahilci ya ta shirme algai shi ne mutum ya san abu amma ya take sanin ya yi abin da ya ga dama shi yasa Allah ta'ala ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد wata ba a hawa. masaluhu ka masalul kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ta'ala ya ce ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu amma sai ya ya janye jiki daga waɗannan ayoyin wato ya karanta amma ya ta keke aiki da su fa a shaytan shaytan ya dawo yana bin sa wato da can shi yake bin shaytan amma saboda tabewa da lalacewa da zamanin shaytan ma a gurin sa yake kwaikwayo fakana mai rigawin daga ne zama cikin batattu halakakku ga sai Allah ta'ala ya amfani da gayyu to shine wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi basira yana iya karantawa amma kuma yafi kowa shakkenci yafi kowa sabawa yafi kowa takewa kuma har ya zo ma yana sha'awar ma masu laifi wato masu laifi ma suna ba shi sha'awa wani babu shakka alama ce ta tabewa Allah ta'ala ya kiyashe mu masha Allah masauraro duka duka a nan muka kawo karshen shirin a wannan rana ta Lahadi su da kada kuma ta za ku iya ƙara sauraron waɗannan shirye-shirye da kuka saurara a jiya asabar da kuma yau Lahadin a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe biyu na yamma amma kafin sanan dai kuma za ku yi aiko da tambayoyinku ku akan lambobin wayar da aka saba wato 08055544413 ko kuma 070 uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma akan sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas biyu ka zalika za ku yi kuda tambayin a kan fatuwar hama a tiyahu.com ko kuma ta dandalin na sada zumunta na facebook a shafinmu na fatoyar hama a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyar hama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano sai wanda ya tattara mana sautin kan na'ura bashir idris ungaggo anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa katabna alaihim an qutulu anfusakum أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآل آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما